a cuesco voy para Mayarín. Llego a nigga. Dziwko to Trójmiasto, a nie Sao Paulo Budzę się ze Saną Paulo, dzwoni do mnie trapfon Halo Lamusiaku to twój lachociąg, dzwoni po to samo co ostatnio ja nie mam teraz czasu Idę robić paszport Dziwko paszą won Show must go on Jak nawijał kiedyś gwiazdor Manianos kompanieros, Dziwko robię pieniądz Przy tym robię pesos Przy tym robię dym Jak twój e-papieros Nowy Larry Flint Elo, elo, elo Albo Napoleon Tylko większe berło Sikam na wasz resort Sikam w twoje benzo Wymyśliłem dress code Mabyn Mabyn, odwrócony West Coast Dałem tej ścisze kryształ, pozdrawiam Krystian Wygląd ministra, mów mi ministrant Ona chciała wziąć do pyska, ale ministał Ale ministał, ale mini Co tam spermisz se pod nosem? Jak byłem małolatem, miałem koszulkę z bariosem, nie barosem czy jakiś Łukasz, co nie śmierdzi groszem, sypie proszek Zawijam se rakietę, a ty Federer Rogier A ty Federer Rogier Spierdalasz Felix Puszkach, mi towar Felix puszcza Nie słucham Kiki Keke i nie słucham DJ Muszta hajsy w papierkach mam Bo wyjebane na twój pierdolony Paypal mam O, jadę do Mexico, do mojego padre No z vamos a la sono, wsiada już, że w tą furmankę Ma Benis, Magler, to nuevo, są mariachi w rapcze Estoy cantando, jedząc kaszkę Dziwko to Rotterdam, nie siedzę na termach Piję sobie Hennessy i czerwony jak cegła serce sieka sperma to lepiej zamknij ryj, nie bądź pazerna, Nie bądź pazerna, bo przyszłość nie jest pewna Ogień prawdy jest w nas, dorzucamy drewna Jeszcze nie poległa nasza piękna wiara Nie damy jej przegrać, nawet gdybyś chciała Nara, nara, nara, pan to nasza skała 8-1 to jest chron dla świętego grala Potrzebna jest ofiara, by błyszczeć niczym flara by prawda nasza trwała Cała, cała, cała Ma to jest wiara Ma to jest wiara Mamita, yo no lo puedo